Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Tu E, i da završimo ovdje još jednu ovaj temu, a to je, uh, sad govorimo, znači došla nam oblast, govori se o ravijama i o šartovima prihvatanja ravija. Tu ima jako zanimljivi stvari, jako zanimljivi tema. Dosta smo neke stvari nakrnjili unutar onih podjela hadisa, slabih i vjerodostojnih, a sad ćemo malo tu detaljnije. Šta je, što je tematika ravija bitna? Iz razloga toga što hadisi koji su nama prenešeni u stvari dolazi preko ravija. I to je najbitnija stvar. Znači, da bi znali da li je neki hadis vjerodostan ili nije vjerodostan, da li je prihvatljiv, nije prihvatljiv, vraća se na ravije. A ravije su ljudi, naravno. Da bi, da bi ti ljudi bili na nekom stepenu prihvatljivosti ono što nam prenosi od hadisa, uh, znači mo, e, uz, stavljeni su neki šartovi šartovi prihvata na ravi da se prihvata od nego ono što prenosi od hadisa i to ne šartovi bilo kakvi obični nego to su jako precizni i teški šartovi da se ispune da bi došlo sam taj stepen da se prihvati od, neko, od nekog ravije koji prenosi hadis sam njegov hadis prihvatio do te mjere da možemo reći da, je to toliko, da su bila jako stroga pravila jako stroga pravila da bi se od nekog da bi se neki ravija smatrao ispravnim pouzdanim vjerodostojnim se prihvata od njega ono što prenosi od hadisa a u stvari ovo jel ovaj dio ovde ova oblast šartova za raviju za ravije prenosioce vijesti ili u ovom slučaju hadisa on je, o, ova stvar je ono u čemu se muslimani izdvojili odnosno na sve ostale narode Znači, da bi se nešto prenijelo od vjera. Jer pa, šta je, zašto je ovo bitna stvar? Zato što je vjera islam. Vjera islam je, kao što kaže Ibn Hazm, kaže, ma min dinin, min eladjan, hafidu dinehum bisnadin, ke muslimine. Nema vjere od vjera svih koji postoje na Dunjaluku, koji su začuvali svoju vjeru bi, sa senedom, sa lance, prenosno kao što su muslimani. Niko nije tu primio smanu radio. Da tako, evo, uzmite kršćane, uzmite bilo koje drugi. Znači, on je imao ono, to da mešte provjeriti. Nema, nema šanse da možeš provjeriti to koje, ko, šta prenosi kako. Na, sa, možeš napisao je ovaj, je li tačno da on, nije tačno da on, Allah zna najbolje tako, oš, privat neš, znači to je uh, toliko neopouzdane stvari. Čak ni dan danas nisu došli na stepin. Znači, oni ni dan danas nisu došli na stepin na zapadnjaci, kada prenose historijske stvari, znate u, u historijskoj nauci kako se, koji su uslovi da bi se nešto historijski prihvat utvrdilo neki događaj, ispitivanja, analiza, ono. Ni dan nas nisi došli na stepen da oni kažu, čekaj, neko je pisao historijski događaj, koliko uopšte poznana te osoba što prenosi? Ta što osoba bilo, možda nije bilo normalno, možda bio neki šizofrenčar, budaletna bio, bo. pisao nešto, bo, kompleksaš neki je bio, ba, poludio, ne ja šta ni, na, pisao nešto i sad ti uzmeš i tate vidio, pisao čovjek, pišaš drugo, pisao čovjek. Oni pisao, ostali bili nepismeni, nije bilo ne znao pisati, znači. Je on bio normalan? Nije bio normalan, je on bio u redu. Je lago? Nije lago. Znači, te stvari treba otvrti. Koji je bio grčki historičar poznat? Ko zna ovaj historiju? Ha? Njega... Njega hvali... To je tačno. Njega hvali što? Kaže, pisao samo pouzdane stvari. 100% kaže, provjeri pouzdano i to. Iako je on pisao tam neke vile velenjake i one tam budalešne, one njihove one božanstva i ono što se dešava, i on to spominjao, ali ono s rezervu, ono kao ona priča za malu djecu. Ali prenosio, za nje kaže, bio realan, bio pravidan. Znači, realno pisao događaja, objektivno, što je, što je kao malo ovaj stavio tu, tu nauku na noge svoje. Ne možeš ti pisat nešto tam pričala, pričala dida i nana tam do, neki vuko, došli neki ovaj Drakule došle zubma ujedali kao pri, ti zapiši historijski događaj. Drekavac se pojavio tamo i kad Drekavac dođe ljudi umi da ljudi pričali pišu šta će tako I onda, i sad, to su preneseni podaci, i sad ti formiraš na osnovu toga historijske događaje. I zato postoje epovi, ne epovi, ili tačno, nije tačno, nešto rašire među ljudima, što opće poznato u praksi historijski, to, to je izmišljotna čista, ne vezi s vezom. Međutim, ko sluša, ko čita pravu istoru, niko uglavnom sluša ono što se prenosi ovaj pričom. Zašto navodimo ovo? Na ovom mjestu navodimo zato što to, znači, muslimani su po tom pitanju, znači, po, bili briljantni, znači, to je nevratna stvar, znači, da se ovako može prenijeti nešto. Za Kur'an je jasno kod dan, oko toga, znači, kak, na koji način preneseno. Ali govorimo ovdje za hadis, ne govorimo ovdje hadijskoj nauci. Znači, ono što je prešeno od poslanika, sam sam da, da, sa ovakvom preciznošću, mi danas nemamo čak ni ovim, ovim medijskim kućama ovakvu preciznost. Vi znate danas ove medijske kuće što prenosi vijest i ono. I ljudi koji radi, bave se time. Izbace neku vijest, bubnu tamo u etar, poslije 2-3 dana kad nije tako bilo drugačije. Ide kod normalno, kod ništa nije bilo. A zbog te vijesti vamo mogu stradati ljudi i ljudi. I to je kod njih kao tako, a to je profesionalni kao Jesu profesionalne lage. Vi znate dugo, ja priča, možemo vam pričati. Da to obeno ideologijom, politikom, potrebama, lobijem, konfinansira kuću i šta hoće od toga. Koga treba oprat, koga treba ocrnt, koga treba dignuti u zrak. I tako se ide. Znači, gdje je to objav? Gdje je to, znači, uh, zašto ovdje govorim? Znači, ovo ima veze sa vijestima. Vijesto, to se prenosi šta se desilo. O događajima. Još danas imamo, sve možemo snimiti, uslikat, zabilježiti. I opet se, znači, nepoznano prenosi širije vijest. Svodno kako, ko ima, koji udjel utjecaju u tome. I normalno, nije, nije, nije slučajno izrečeno na poznata, poznata izreka ma afatul akhbar ila ruwatuha zlo nesreća vijesti je u čemu u ravijama onima koji prenosi znači vijest se vraća na ono koga prenosi suština je vijest je onaj koga prenosi i to je to tako u svemu a i kako ne bi bilo evo ja ćemo navesti klasičan primjer da vratimo evo da nešto što mi možemo razumjeti koliko je ovo osjetljiva te tematika Koliko jako, jako nezgodna. Uzmite primjer brašnog spora među muža i supruge. Nešto, oni se spore, zagužavaju se, posvađaju se. Oko neke stvari, nije bitno oko čega. I dođu kod kadije da im riješi problem. I jedan isti događaj koji su njih dvoje živjeli, tumačen raš način. Ona kaže, jesme istukom, kada nisam ti istukom. On kaže, jesi me, ti s mene ovako, ja sam tu, ja te milovu. To je milovanjka, ja da sam tebe udario kad ti ne bi ni došla ovdje. I tako. Znači, jedan isti događaj tumači naravno, nevjerojatnu stvar, ako onim udara. Znači, raz, znači, ona tumači jedno se desno, kada drugačije, nije drugačije. Uh, I jedno i drugo se kunu Allahom da je to istina. Možemo reći, hajde ono, u interesu je da promijeni se ovako onako. Nemaš neko ko može presuditi među njima. Nemaš svjedoke njima, kažu, ovaj je rekao tačno ili ovaj ovako tako. Znači, to govori, znači, a šta nam to govori? Znači, o subjektivnosti prisustvanja znači, stva, u događajama kojima ti lično učestvuješ ili gledaš i sa strane. Jedan isti događaj koji se desi saobraćan nesreća na, na, na cesti, ljudi koji su prisustvali na različan način opišu. Šta nam to govori? Znači, to zavisi od osobe. Zavisi od osobe koja je gledala to. Zavisi od njenog intelekta, njenog razumijevanja, njen neki prethodni stvari. Znači, Znači, neko, neko vidi u nekim pojansima, neko vidi sve nešto negativno, ružno, teroristički obojeno. Predak su da imamo ljudima gledanje. Neko drugi ne gleda tako, neko objektivan, znači, neko izna situacije. Znači, ljudi nisu isti u tome. To sam govori o tome, znači, kolika je, kolika je bitnost ove stvari ovdje, znači, da, da onaj koji prenosi vijez događaj, u ovom slučaju govorimo o hadismu, znači, da ta osoba ne, ne može biti, znači, mora, mora biti ta osoba provjerena pouzdana. uzdana. I ako se desi u nečemu da ima, da, znači, da, da se rašto gleda, ali tumači, i to jedno, drugo je prenačeno, pa onda sad i to treba istražiti. Šta je ispravnije, šta je bliži. Sve to potreba pod ovu nauku. I, e, znači, da, da rezumirujem ovdje, znači, to, ovo ona govori o tome koliko je u stvari e, ova oblast, hadijska nauka, mustelovka hadis i ono što s čime su došli, došli ovaj, muhadisi u islamu, da je to nešto ovaj, nadnaravna pojava, da Allah šanu sačuva u vjeru sa, sa njima. To naravno, pa on ne može niko, normalno objasniti da može se ovako desiti. Da se mogu ovako prenijeti, vi analizirajte, uzmite lan, lance pronostavca Hadisa, da, da se može na takav način prenijeti, da bude zabiljeno što zna za svakog čovjeka šta je radio, kako je radio, koliko je pouzan, šta je jeo, kako je vodao, koliko je držao vira, koliko nije. To su, to su biografijama oviravija. Prihvata se od njeg ne prihvata, šta je prenio, ili pogriješio, u ovoj riječi, čuju riječ pogriješio, ovaj vam pogriješio, događaj kompletno volan. Kosovsku bitku opišu naopako, naopako, totalne. Događaj opišu, pogrešno. A, a mi riječ, e, riječ je dodoj, ne može riječ, ne može riječ pričati tako. Možda vidim je li riječ u rijedu, ili povodana, ili ovako ili onako. Znači, nevratna stvar. I znači, ovo sam govorio stvari koliko je, koliko je, znači, ova nauka, muselo hadisa, ono sa čime su došli mu hadisi, koliko je velika i ogromna nauka. A u stvari, to se nama vaća, vraća na vjeru. To je naša vjera. Znači, to je naša vjera koja je zasnovana na ovim temeljima, na ovim principa, na ovim osnovama. I to na stvari treba učiniti ponosnim. To treba shvatiti veličinu i vrijednost ovoga. I, a ne obrnuto, znači, da pristupim ovim stvarima kao šubhatori neki. U smislu, to je osoba kada, kada od pogrešni izvor, od pogrešni ljudi uči neku nauku, ta, okaz, ta osoba, znači, samo belaja sebe nese u glavu. I ne može se lako izvući od toga. Bilo koja oblast, znači, bilo koja oblast, bilo koje nauke. Znači, čovjek ako čak izučava medicinu od šarlatana, znači će biti medicina budalešna čista. Osoba koja ide u ustanu gdje se uči medicina onako kako treba, razumiti medicinu kako treba, je tako? Što je logično. A kamo li vjera, kamo li vjera znači? Znači ona mora se učavati od onog koji, koji zna, koji razumije, koji može tumačiti. A ne otići onog koji je nestručan, koji je od sebe učio i nakara nađi to tumači. I normalno da onda sebi ubaci, ovo sam malo prije spominjali. Znači da osoba dođe, da, da glavno što upija, ko sebi usvaja, to su stvari uh, o, pogrešna tumačenja, pogrešna razumijevanja i na kraju da dođe u sve živo sumnja ovaj, i da ne prihvata ono što je došlo. Da se vratimo na temu. Znači, govorimo o, o raviji i e, uslovna prihvatanja ravije. Šartovima prihvatanja nekog ravije. Uglavnom, e, velika većina imama hadisa i fiqa uslovljavaju za raviju uslovljavaju za raviju da bi bio prihvatljiv dva osnovna šarta. Mi smo sad govorili, sad moću malo detaljnije. Da bi ravija bio prihvatljiv, mora ispuniti dva osnovna šarta. Prvi je adalet, a drugi dapt. Adalet, mi to prevodimo adl, pravijednost, tako prevodimo kao pravijednost, mada to ću pravidnost. Nije to, nije to uopšte adekvatan privod. Naš, što vi ćemo sad analiziramo šta znači, kada je opis adaleta, veze nima s pravidnošću, alet, ne možemo drugačije prevesti. Adalet, pravidnost. Šta znači pravidnost? Znači da je osoba, da bi bio, da bio ravija, znači ispunio adl, da bio pravidan, znači mora biti prvi šat musliman, drugo balik, punoljetan, treći akil, pametan, Četvrto, selimen min esbabil fisk. Znači da, da je čist od velikih grijeha. I peto, selimen min havarim il murue. Da je čist od onog što narušava lijepe adabe i običaja sredine i mjesta gdje živi. Hajde, ovo je nekako prvo, četiri, ali ovo peto je malo zanimljivo. Redno krenu, znači mora biti musliman. Ne može biti ravijak jafir. U hadisu ne može prenosi kafir. Pa makar bio Einstein i bilo koji drugi, da ne vodimo najveće mozgove, i Newton i ostala ekipa. Drugi šart, da je balik, znači da je punoljetan. Ši su ima razliku u tome doći nam poslije, da možemo uvoriti, znači kada dijete može početi da sluša hadise. Jedno je kad treba, može slušat, a kad može da prenose. Može slušat kad bude mu mejiz, o 6. i 7. godine. 6. i 7. godine slušao je nešto, čuo ovoga shaba, pristuo ovog onog, kad je postao puno, je to ispričao taj događaj. O 6. 7. godina može razumjeti. I zato su fahije predsjedni, jako predsjedni, ovaj, vratno su ovi naše fahije islušali ovi, ovaj, ovi današnji, što djecu puštaju u školu teko 6. 7. godine. Je tako? To smo smanj davno otvrdili. 6. 7. godine djete tek počine da, da može da, da razaznaje stvari. Te mi znači eh, praviti razgled među ovog i onog, da djete konta nešto znači u šest i sedme godine počinje da mu, da mu mozak, da mu pravi razlik između stvari, da registruje. Naravno, govorimo većina djeci, izuzetaka ima u svemu. Treća stvar, akil, a to je da je, da je pametan. Što znači pametan? Znači da nije međunaj budala, lud, da nije sefih, debil neki tamo, da nije šizofrenčar. Znam se šizofrenčar prenosti hadisi. Znači, jedan dan, jedan hadis, drugi dan, drugi hadis, jedan dan, jedan lanac prenosi, a drugi. Što, što srećari imaju, ovaj, oni su, imaju više ličnost kod sebe. Jednu, jedan dan su uživu ličnost Napoleona, drugi dan ličnost prosijaka. I tako da živi, znači ima, ima problem sa ličnostima. Živi više ličnosti. Sreo sam, zaista, ja sam sreo čovjeka koji, koji, koji, koji, koji sebi umiša da je Napoleon i ponaša se kao Napoleon ozbiljno, palo mi napenje za toga, tako to govorim. Onda dođemo period, nekoliko dana živi kod ko neki druga ličnost, sasvim druga ličnost. Tak se, ona, nevratno, znači, sto posto, ne možeš ga objedati u drugačije, niti on, se on sjeća onog. I, uh, i tebe pravi budalno koga ti spominješ, onaj drugi, znači. I dođemo na period, prebaci ga na ono drugo, hmm Ona i sad opet ponovo Napoleon. I živi se tako ponašta. Prvo vjerojatno možda čio, čitao puno i čitavo i tako živio se i tako. Dobro, neko Napoleon, neko kauboja, nekog i tako dalje. Zavis kako, šta je, koje romane je čitao. Ja, malo ludija. E, četvrto kaže da je čist od velikih griha. Znači, to je jasno kod dan, znači, da ne čini velike grije. Zna se šta ulazi velike grije, zato se ona mesela izučavanje velikih grija, što znači ne mali grija. Znači, može se da učini mali grije. I zato treba razumjeti to, ova, da se jedno raščiti kod nas uglavnom šta je mali grije, šta je veliki grije. Da to razumijemo, da znamo to, a ne da brkamo te pojmove. Onda ovo peto kaže da je čist od, da nema kod sebe havarimu rue, a u stvari to je malo jako komplikovano objasniti. Šta je havarimu rue? Znači da ne rušava običaje i jedave sredine u kojoj živi. Kako? Stvari to se vraća, jel, da ostavlja da radi ono što je kod sredine i mjesto koje živi ružan, ružna praksa i običaj. Znači da ne radi ono što je kod njih ružno i ogavno, a da radi ono što je uobičajno u redu. Ali ovo se vraća na muslimansku zdravu sredinu, normalnu sredinu. Znači, da ne bi čovjek radi, e, primjenjuje neki sunet, radi po sunetu, sredina kod njeg džahli, ne razumiju, smatraju to da je to, da je to neispravno, pa ga optužuju i tretiraju da nije u redu čovjek. Znači, ovdje se u osnovi vraća na, znači, na zdravu sredinu, normalnu sredinu, muslimansku sredinu, muslimansku zajednicu. I ovo ne ulazi pa se pod propise. Ovo znači pod lijepo ponašanje ulazi. Znači, ne priliči da, da dođe, da ravija dođe i da hođa, da hoda u, u kupačim gaćama među ljudima u sredinu. Znači, taman dokoljena da pokrije, znači i da hoda po selu i tako hoda. I ovaj kaže, ovo je naš ravija, maša, prenosi nam. Znači, možem to imati. <laughs> Malo ima prijenose, ali dobar je, jel? Znači, takve, takve stvari, znači, kad se uoče da neko tako neko ponaša, da nešto nije u red, znači, vidi, znači, to, znači, ima nešto, to danas kažu, ima prijenos, ima malo, jel, ovaj, pregrije i tako. Dobro, to je ti pije šarto za adalet. A onda imamo dapt. Šta je dapt? To je drugi šarto. Prvi je šart, znači je to adalet, pravidnost. Vidio smo u opisu tam pravidnost, znači, ne, vezi, kakva pravidnost ima to da je musliman, da je punoljetan, da je pametan, da je ne radi velike grijehe i da poštuje običaj praksi sredinu koji živi. Pa ću to pisat pravidnost, hajde, navest ćemo pravidnost, nije problem. Ali eto, bolje je to možda ovaj izraz arapski, ono, adalet i gotovo. Drugi šart, dapt. Dabit znači nešto preciznost. Dabit, o arabskom riječi oficijs kaže dabit. Precizan, pedantan, nema P6, znači to ima da bude sve pod konac. Znači. E tako i ovo, dabit je to. Da bude precizno, redantno, pedantno. Šta u čemu? U dvije stvari. Dabit u dvije stvari. <clears throat> Prva stvar je, kažu da, u stvari ima više dvije stvari, uglavnom dvije stvari, znači dabit u sadr i dabit u kitab. Dabit u sadr da bi se mi prevodili kao pouzdanost, je tako? Pravednost i pouzdanost, maja. Preciznost, pouzdanost, sve jedno. Maja, jedno i drugo sve jedno. Uglavnom, znači, prvo je, kaže, dapta sadr. Sadr misli se na prsa, u stvari, dapta sadr, znači, hifs. Znači, da bude, da dobro pamti. Prva stvar. Šta znači dobro pamti? Znači, da ono što prenosi, što je naučio, da je zapamtio to. A ne, jedan, do, do, jedan dan dođe ovako, prenosi, ja kažem, nisam siguran u ne riječi, ono, jel, ovako, onako, onako, Znači, ne može tako biti, ne može tako ravija da dođe. Znači, jedan dan prenosi jedan tekst hadisa, drugi dan dođe, malo doda više riječi, sutra oduzme malo i tako, i tako onaj. Znači, to, znači ta osoba nije, nije hafiz, znači, ne, nije zapamtila, znači, slabo pamćenje ima. Mada ima Mahmed rekao, el, el, el hifto halvan, e, pamćenje je iz, izdajnik. I zato kao uvijek govorio, tražio od, od, od koji se prenosio hadisa, knjigu, no ne, sam knjigu iz knjige čita, nemam ništa ti svoje glave. Mada su on svi zapamtili to, ali knjigu, zabisu u knjigu, zabilježu, eh, to je to, to ti potvrđi. A ovo ti sad zapamti ovako, nakon, znači, ako izdalo, ako to, ako to rekao Imam Ahmed, koji je znao 700.000 hadisa na pamet, znači, tam mi ostali, znači, nema mi šta, 700.000 hadisa misli se sa rivajetima razorazim, ovaj, koji se ponavljaju. Dobro. Druga stvar, kaže, uh, dabt, pa se ovdje, pa kad, kad smo prvo rekli o HIFS, da se onda pojasni, znači, kad, znači, HIFS, znači osoba može biti na najvešim stepenu HIFSa, a može biti na nižim stepenu HIFSa, znači malo, malo, znači, nije baš toliko da ima dobar eh, HIFS, znači ima, zato kaže ovaj eh, učenjac neki ima, kaže, onaj, ima tamu dapt, uh, eh, hafif udapt, znači, potpuno ima dobar HIFS, a ima ono, znači, nije mo, znači, uh, uh, znači, HIFS mu je prihvatljiv, a nije baš na najboljem stepenu. Zna se neka desi da, da, da, da, da pogriješi. Dobro. Druga stvar, kaže adaptu kitab. Znači, preciznost u knjizi. Kako u knjizi? U ono gdje je pisao hadise. Što znači, prije pisali hadise ravi. Znači, vrlo malo je bilo prvi mu hadisa koji nisu uopšte pisali. Ko je među njima, koji je poznat ravija da uopšte nije u stvari bio pisma uopšte? A da bio imam od imama u hadisu. Zar to može biti? Ko? Znači, to je vrh, vrh imama u hadisu. Koji ravija? Ima li neki ravija da bi... Ne... Znači nije pisao uopšte. Ali kad se raziđu ovi ovamo što pišu, vrati se njemu. A on nije pisao, sve iz glavi. Hajde, kao to bude nagradno pitanje. A nagradno ću dobiti od, od... Bakira. Ne, o, <laughs> ne iz Edbegovića, nego ovog naš. Ovaj, dab, dab kitab znači, šta to znači? E, e, precizno su knjige, šta znači knjige? Da čuva knjigu. Da pedantno piše, da bilježi, da čuva svoju knjigu. Šta ta čuva? Pa nije ostavio knjigu, dođe djecam se igraju u knjizi, pišu tamo ne srca, e, simpatije pišu u njegovoj knjizi u Hadisa i ovo. Znači mora paziti, znači, vodi računa u knjigi, ne može doći do djece, može doći neko ko može švrljati, pisati, dodavati, oduzmati. Znači, to je njegova knjiga i vodi računa o toj knjigi. Druga stvar, da desi, znači, da ono što je bilježeno, da ne može desiti da se desi neka promjena. Znači, neka promjena u knjizi od smisla se može izbisati, dodat, pa do jedan dan došli izbisano, nekom igrao s izbisom, pa on sada, ono, pa je ovako, je, dodaj nešto. Znači, znači, uh, znači mora vod računa o tome, o toj knjizi gdje piš, pišu, pisao Hadise, da ne dođe do nekog drugog, da ne dođe promjena, da se ne izbiše u, što u njoj, znači, u, uh, da ne bi se desilo neko, do nekog iskrivljenja onog što je zabilježio. I da to prenese, znači, od početka, ovdje govorimo, znači, da bude, znači, ima taj dapt u knjizi i sa Hipsom od početka, kada je postao ravija, poznat, do kraja dok nije umru. Ako se desi promjena u ovom nečemu, da se zabilježi. Kaže, zna se period kada je bio u redu, kaže, poslije malo se promijenio. Da. I to se dešava. Dobro, to su ta dva osnovna, dva osnovna šarta, adalet i dapt. E, sad se postavlja ovdje pitanje, i s ovim ćemo završiti ovaj, ovaj dio, postavlja se ovdje pitanje kako da se nekom potvrdi, na koji način se potvrđuje nekom njegov adalet. Adalet kako znamo da je neko adil kao, kao muhadis? Kao ravija, pardon. E, zna se to na osnovu dva načina. Ka, čime se potvrđuje da je nek, za nekog raviju da je on adil. Da je on znači, kako smo mi rekli, pravedan. Kaže na dva načina. Prvo je, kaže, da mu da mu oni muhadisi koji pravi je ta dil i džerh potvrde da je on da je on pravedan. Koji mu hadisi? Imamo mu hadis koji spisali knjige o ravijama. Pouzdan imam i umeta u hadisu. I on za određen ravio kaže, kaže Adil, fika, i u tome slično, potvrde da je u redu. Kaže, da, da oni, znači mu hadisi potvrde u, u svojim knjigama, biografijama da je, da je osoba pouzdan ravija. I to je za njih, znači, to je za njih potvrda da je on u redu ko, koji učenjaci, takozvani ulemao džerhva ta'dil, ta'dil. Znači, ulema džerha, ulema koja je navodila, znači, stanje ravija i određivala koji su oni pozdani, koji nisu pozdani. Na osnovu ono što je preneseno, preneseno njima. To je sad dodatna, posebna nauka. <clears throat> znači, za nekog ravija da bi se rekao da je, pouzdan, da je on adil, da je pouzdan, Znači moraju drugi učenjaci muhadisi pouzdano koga se uzima njihov opis ravija. Zato da imate danas, kaže ima neki ravija u, u lancu prenosilaca kaže za njega rekao ovaj ovaj kaže da je nepouzdan. Lese bi sve šej, munker. Kad imam Bahara kaže za nekog ravija da je munker, znači izbriši ga. Bolje ga izbriši. A, a to, je, to nije toliko strašan naziv. Ko drugi, to znači ko da rekao, ko da rekao kezab za njega znači imamo kad kažemo imam Buharija Ebu Zura Ibn Ma'in Abdurrahman ibn Ma'in onda ovaj e, Ebu ibn Ebu Hatim ili Ebu Hatim znači Znači ti neki, od ovih pozna, Nesai, Ebu Dawud, kad oni kažu za neke ravije, ovdje govorimo o hadisu, ocen hadisa, Dare Kutni ili neki drugi, znači poznaniji, veći uči. Znači to su mu hadisi koji su ocenjivali ravije. Znači zbog njivog znanja i poznavanja stanja, Oni za nekog graviju kaže u redu, od ovog se privata, od ovog se privata, zato što analizira njegovo stanje, znaju. Oni kad za neko kaže da je, da je pouzdan, znači, znači, e sad, lako je za ono koje kaže složit da je pouzdan. Šta ako se radi, jedan kaže da je pouzdan, kaže nije pouzdan. E, Dušno mi to pitanje. Znači, to je jedan način da, da, da, da mu hadisi, znači ulema, džerha i ta adila, kažu za tu osobu da je pouzdan. Drugi je način, kaže istifade tuba šuhra, da je ta osoba kao ravija poznat, da je imam. Pozna da je pouzdan. A to se odnosi na vrlo malo ljudi. Na koga? Kaže, podnosi se to onda recimo na, na imetul arba. Na četvorci imama. Imama Meziba. Ebu Hanifu, Malika, Šafija, Ahmeda. Hajde za ovi ostali Šafija, Malik i Ahmed, za njih znamo, on su svako bilo hadise. Imami hadisa, mimo Šafija, ova dvojica su bili imami hadisa. A ima Šafija pouzdan. E, Ebu Hanife, S koje strane ni bio pouzdan? Govorili smo o tome. Sa strane pamćenja. Sa strane, znači pamć, sa strane dabta. A sa strane adaleta je bio pouzdan da Mi govorimo da adaletu. Od ime Torba su bili pozvan po adaletu. Znači pravidan, imam sumnje da je bio pravidan oko toga. Također dva Sufjana. Sufjan ibn Ujajne i Sufjan Seuri. Euzaj, Ebu Seur i tako dalje. Ujedno i faqih imami učenjaci umeta. Znači za nje nema potrebe sad tražiš da nije bio Adel, nije bio Adel. Kako će biti imam umeta, on nije bio, nije bio Adel, nije bio pravedan. Znači ne, neprihvatljiva ta stvar. Uh, za razliku od Dabta, može biti neko ima, može biti učenjak veliki, međutim u Dabtu bude slab, pa ne bude kao mu Hadis. E, <clears throat> ovdje imamo zanimljivu stvar ovaj, što se prenosi od, od Ibn Abdul Barra. Vi znate ko je Ibn Abdul Barra? To je veliki učenjak iz Endelusa. Imam imama, on je šejh, šejhova, Ibn Abdulbar. On se izdvojio sa, ovdje, sa svojim mišljenjem, odnosno na ostali džumhur imama, muhadisa i učenjaka, pa on kaže, <clears throat> kaže u osnovi je, ovdje govori o ravima koji prenose hadis, govorimo o njima, ne govorimo o običnim ljudima, muslimanima. Kaže, osnova je ovdje, kaže, da se kod ljudi ravija, osnova je, kaže, da su adile, da su pravilni. Uh, imami hadisa ostali, pazite, da, da ponovim čemu je problem. Oni kažu da bi neko bio pravedan, mora se potvrdi za njih da je pravedan. Ili da je od imama umeta. Mora, znači, ulema džerha i ta adila, ulema mu hadisa, najveći učenjaci mu hadisa, mora potvrdi za nekog da je, da je adil, da je pravedan. Pravi da ono što smo malo prije spominali, napominu, znači, da je musliman, da je punoljetan, da je pametan, da ne čini velike grijehe i da se, da se, lijepo, da, da se lijepo ponaša u mjestu sredini gdje živi. E, znači, većina učenaka kaže mora neko od ulemi da potvrza njegde pouzdan. A on kaže ne obrnuto, kaže. Osnova da je on pouzdan. Osnova da je pouzdan. Da bi bio, da, da nije u redu, mora neko potvrda da nije u redu. Što, brato, kaj je musliman? Musliman, ravija, osnova da je pouzdan. Međutim, sa njim se nisu složili. On, I to on dokazuje sa hadisom. Ibn, uh, Ibn Abdelbar, veliki učenjak, znači, zaista, i to od Ahl Sunnaval Džemaa, bio na ispravnu akidi, ono što mi nazivamo selefijsku, na akidi selefa je bio, bio uh, učenjak iz Endelusa. Napisao jednu od neprikosnovenih knjiga, jedne knjige koje nema, nemaju ravni, a to je knjiga Elistithkar. Knjiga u kojoj je zabilježio stavove učenjaka svih mezheba sa dokazom argumentima. To je, to je vrh. Znači vrh vrhova što se tiče knjige. To je jako teška knjiga. Jako teška u smislu, ogromno znanje sadrži. I onda na osnovu nje drugi sučenjaci iz nje uzimali i pisali manje druge knjižice, rezimiralo ono njegovo. Kao što je Ibr Rš napisao knjigu, e, Ibr Rš, onaj poznati, ovaj, e, što ga zove Avicena, filozof. Avicena, znači on je bio Kadija. Kad je trebao biti Kadija, uzeo tu knjigu od Ibn Abdul Berra, Liskikar, kaže da ja sebi ovo rezimiram, jer mi treba moje zakadijske poslove i uradio ono što treba za kadijski posao. Kad je vidio da je to fino ispalo, pa mogao sam za ibadete, pa je uradio za ibadete. Pa nastala knjiga Bidajetul Moštehid, Bojni Hajetul Moktesid. Knjiga koja se zove eh, Bidajetul, uh, Bidajetul Moštehid, znači uh, za početnika, za početnika koji traži širijesko znanje, osnovna stvar, kao je Moni Hajetul Moktesid i za ono koji je dostigo vrh znanja. Znači jednog i drugog odgovara knjiga. A to je zaista, o, znači knjiga jako vrijedna. U kom smislu? Eh, navodi, znači mesela ide iz fika redom i navodi stavove učenjaka kako se razišli i šta su im osnovni argumenti, najjači argumenti i onda od ozgo gleda svi sine. Što su se oni razišli? To je jako teška knjiga, je nezgodna. Uh, znači ulazi u detalje toga. Što su oni različite? Zato što ovi rade po hadisu oko ima slabost. Ovi radi po jednom općem pravilu iz, iz ovog Ovi radi ovako, ovi radi po ono. Iz visine to analizira i kaže bliže se ovaj ovako. Znači, jedna knjiga, znači to, to, to je, znači, to, ali to dođe, to je zadnja faza izučavanja propisa. Znači, ne čovjek prvi tek počeo nešto da nema tri čiste, da ne zna šta je mesela uopšte i on tu zaroni. On ima da, znači ima da pogine nakon 10 listova. Znači, popim se mislim da ja kažem što je ovo, ba. Ovaj. Dođe pritisak u glavi, ne možeš, ne možeš, to isto rekao za Fetul Bari čitati ovako, ove, ovakve knjige koje, koje su što čisto znanje. Da osoba početnih uđe, znači on se izgubi, on, znači on poslije može sam povraćat, ono sihra da mu izađe, džina. <laughs> ne može podnijeti, znači. Pa to vam isto da dijete, znači dijete malo da uđe i ode tamo da bilda diže tegove, ono i da, da radi, da, znači, ne, šta će, šta će, da, da, da ga nema. Dobro. Na, eh, Ibn Adber dokazio se onim poznatim, oni se vjerojatno čuli za taj hadis. Jahmilu hadel ilm min kulli halefinu duluhu. Nosi ovo znanje od svakog prethodnika, eh, nasljednici, kaže, oni koji su odolani, koji su pravedni. I kaže, ovaj hadis kazuje, znači da, da znanje ovo nosi ljudi koji su pravedni. Ako su pravedni, znači ostavlja da su pravedni. Međutim, ovaj hadis, E, na veliki žalost prenosnog Ibn Adi, e, Ibn Adi ga spominju u, hadi, u knjizi Kamil. U svojoj knjizi Kamil stvari ovaj hadis, kao kaži, e, kao kažemo hadis Irak, ovaj hadis svim svojim rivajetima daif. La jet putu minha šeji, znači ništa nije vredostavno. Iako imamo neki, neki hadisa koji su ga na osnovu više rivajete digne na stepen vratio hadisa, hadis je slab. I ne možete sa njim dokazivati ova stvar. Ispravno u stvari, na ovo na čemu je većina učenjaka. Znači ovo na čemu je čak ako uzeli hadis vjerodostojan, To ne znači, ni u hadisu reklo, znači da, spomenje se da ljudi koji, a u duluh, znači oni koji su pravidni, znači imaju nepravidni. Kako znamo da je nepravedan, da je pravedan? Kada niko posvjedoči da je pravedan, to mi je spojnito. Znači, čak Hadis je dokaz protiv njega, jel? Ali eto, od veličine učenjaka i to da nađeš da i on nečemu, da je nečemu pogriješio. Ova, vjeru ti ja, kad sam, ova, znate u početku, ono, glavno mi kad izučavam vjeru, pa vazna nešto bi temi rekao ovo, ono, ili temi ono kapak, ono, ono, zakuca. I ono, kad sam prvi put ono, učio, a godina prošlo, I neka imama Sela ibn Temije baš nije dobro ono. Ispravnije drugi stav. Meni bilo drago, pravo. Bravo, što mi je drago? Pa znači, može ibn Temije pogriješiti. Na, naravno, shodno razumijevanje mesele, jel? Znači, da im je bezgrišan. I što je tačno tako, znači, veliki učenjaci, pored svoje velike veličine i velikog znanja, znači, njima se desi da pogriši. Ne, ne mogu, nije mogu uvijek, znači, bezgrišan sam poslanik sam sam, ne, ne mogu, u dostanjem vjeri. Znači, učenjaci veliki mogu pogriješiti i mogu neka napraviti neku banalnu grešku. Eto, recimo, uzmite stavi Ibn Temije to da nije isprava namaz čovjeku koji ne klanja u džematu. Da mu je, da mu je šart valjanosti namaza da klanja u džematu, ako ima džemat. Da mu je batal da klanja u džematu. Ne kažemo da ima grijeh, nije još klanja u džematu, ima grijeh. Nego batil mu na, na Mezebu Ibn Hazma. To je njegov stav. Oslanja se na jedan hadis, u tom hadisu ima slabosti. E, ovo sam nam spominjem usput, jel, ova, veličine ti veliki učenjaka, poput Imitemi ibn Abdelberra, njima slični, u tome da i oni mogu pogriješiti određenim meselama, određenim stavovima i, e, kako što kaže, jel, onaj, blago, blago, blago onim ljudima čije greške brojiš i zbrajaš, jer i možeš nabrojati, znači ostalo sve u redu ali ono koje kreneš jel, da je, da je, da je na, osnova mu da je neispravno, na pogrešnom i tako dalje, znači to, to već musi ibeti belaj. Dobro, ovaj, uzela vam ovo vremena, znači sad bi nam došlo ovdje kako da znamo koje, e, čime se potvrđuje da je neko dabit, da je dapt, da ima pouzdanost, kako znamo da je pouzdan, onaj, pa šta ako se desi da se različno koravi, jedni kažu da je pouzdan, drugi kažu da nije pouzdan, imamo znači ovdje dosta ovaj ti stvari pa onda eh, da imamo ovaj rivajt osobe koja je bila radila određeni veliki grije pa se pokajala da li se prihvata od njega ili se ne prihvata znači imamo tu ovaj nekih mesela i e onda rivajt osobe koja koja spominje hadis i nakon toga ravija je bio nakon toga zanegira hadis koji je prije toga prenosio da li se prihvata njegov hadis ili ne prihvata Znači, kao što imamo slučaj, navećemo taj primjer uh, ravi koje, koje to, to, to se dešavalo. Znači, ima tu neki detalja koje ćemo spomenuti šta sljedeći put svanak. Allahum da bih vam tkeška da je na MTS, tako je tu bolijek. Andalusam Andalusam Andalusam